من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna na fadilatu sheikh Sa'idu bin ali bin wahab al rahmatullahi alaih. bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga alhayu alkayyum ya ba mu ikon yin karatu daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya mana baiwa da yin aikin daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya dauki rayuwar mu akan imani muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala jarrabawa da muke ciki kala-kala a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ta'ala ya magance mana kuncin rayuwa da talauci da rashin abin da za a ci ko kuɗi da za a kashe da ake ciki muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙa mana dukkan wanda abincin da zai ce fi karfinsa ko abin da zai sha ko kuɗin makaranta ko haya ko magani ko jari ya karye ko rashin lafiya ko abin da ya kama da haka muna roƙon Allah ta'ala alhayyu alqayyum da ya magance mana wannan damuwa din muna roƙon Allah ta'ala ya sauwake mana muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana waɗanda suke hannu aka yi garkuwa da su har yanzu akwai sauran mu mata da suke na federal universities na gusau da kuma dutsen ma wato cikin zamfar da katsina state da aka ɗebe su Allah ta'ala ya bayyana su dukkan wani wanda yake hannu an yi garkuwa da shi Allah ta'ala ya kubutar da shi wanda aka yi garkuwa da shi a cikin halin zalunci Allah ta'ala ya kubutar da shi waɗanda suke kubuce Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu gaba ɗaya dukkan wani abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ya magance waɗanda suke da amana na dukiyar al'umma a hannunsu da madafun iko irin waɗannan lokaci ana ba da muhimmanci ga abin da mutane za su ci da za su sha ne yana da matuƙar muhimmanci a tsari na shugabanci mu rika gane cewa akwai Aulawiya, wato akwai science of prioritization ko scale of preference lokacin da mutane suke cin halin yunwa <coughs> da kishirwa ƙosar da su shine abin da ya fi komai muhimmanci lokacin da suke cikin halin firgita samun aminci shi ya fi komai muhimmanci to ga duk wanda ke da wata amana a hannunsa wannan tunatarwa ne da cewa a riga ba da priority da preference ga ainihin cin abincin mutane da shansu da kuma amincinsu muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana dukkan waɗannan damuwoyi yau muna ɗaya ga watan <coughs> sha'aban ko shekara ta 1445 kamar yadda mai alfarma sultanul na ya bayyana a yau shine na farko tsakaninmu da watan ramadana shine wata ɗaya cif cif muna addu'a da Allahumma balligna ramadan Allahumma balligna ramadan Allahumma balligna ramadan bil iman muna roƙon Allah ta'ala ya kai mu wata ramadana a cikin imani gabanin ramadana kada mu manta a cikin watan sha'aban ana yawaita yin azumi na nafila banda ramadana a sauran watanni goma sha ɗaya babu wani wata da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yawaita yin azumin a cikin sa kaman watan sha'aban kamar yadda ummuna Aisha radiyallahu anha take fada kana rasulullah ya so mu hata na kula yuftir wa yuftir hata na kul la ya so wa mara sallallahu alaihi wa alihi wasallam istakmala siyama shaharin qabtun illa ramadan wa mara aitu hu fi shaharin minhu siyaman aksar min sha'aban wannan hadithi ya cikin sahihu muslim hadithi na 1156 wannan hadithi ya bayyana mana fili cewa fiyayyen halitta yana yawaita azumin nafila daga ɗaya ga sha'aban har zuwa goma sha hudu ga sha'aban ana so mu yawaita yin azumi a magana mafi inganci dogaro da ta hakikin shek muhammad nasir rahimahullah idan sha biyar ga sha'aban ta ana ajiye azumin nafila bayan sha biyar ga sha'aban ya wuce ana so a ci gaba da yin azumin nafila amma ba kamar a farkon sha'aban ba in a farkon sha'aban ka azumci duka kwana goma sha hudu ya yi daidai bayan rabi ya wuce sai ka rika yin azumin kamar litinin alhamis ko irin azumin annabi dawud alaihi salam yau a yi gobe a huta jibi a yi gata a huta ko wani abin da ya sauwaka na azumin na, fila gare ka wanda yake da asali don haka sai mu dage da yin azumi a wannan wata na sha'aban ga gobe sha Allah litinin so kaga kenan biyu ga wata in ka ga dama ka ɗauka, sai kai tayi insha Allah zaka samu sati biyu kana yin azumi ko kwana goma sha uku. kaga ai morewa ta kai morewa to Allah ta'ala ya ba mu ikon yi Allah ta'ala shi samu wanye lafiya ina za mu tashi ustaz na'am ai ustaz ba na jin magana babi na saba'in da saba'in da saba'in da biyu za mu tashi a babi na saba'in da biyu a cikin hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna shine babi na 72 addu'a'u liman saqahu aw idha arada zalik addu'a da kake yi ko yake yi ko nake yi ga wanda ya shayar da mu ruwa ko ya ciyar da mu abinci ko kuma ga wanda ya niyyar shayar da mu ko ciyar da mu kawai mutum ne maka tayi cewa bismillah zo ka ci abinci ko da ba ka da niyan ci din sai ka ce Allahumma at'im man at'amani waski man sakani sai ka masa addu'a mafhum za ka wanda ya maka tayin abinci ko ya niyyar niyan ka, ko da kana bukata ko ba ka bukata ko kuma kana bukata ba irin abin da za ka ci ba sai ka masa addu'a da za mu karanta a wannan babi ɗin saboda yi juwali mutane ɗabi'a sun kace mutum bismillah ga abin sai ce maka mai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to ni kuma nakan ba da amsa in nace bismillah kace alhamdulillah sai ce ni din ma da zancin alhamdulillah ne ai ai alhamdulillah ba ta hana a ce don kace alhamdulillah ba sai ka ce ba to ai shi ma me cin alhamdulillah ne to a ka'ida ga wanda ya maka tayin abinci al'ada ne na ce alhamdulillah amma abin da ya fi tabbata shi ne ka yi addu'a da take cikin wannan babi da yanzu za mu karanta a cikin hisnul muslim hadisi na 183 bismillah ustaz اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني اللهم أطعم من أطعمني اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني واسق من سقاني اللهم أطعم من أطعمني ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ko kuma ya yi niyan ciyar da ni shi ne au'ara da zalika wasu man saƙani ya Allah ka sha da duk wanda ya shayar da ni duk mutumin da ya maka ta yin abinci ko kuma kai kai addu'a kake neman abincin ya baka ana masa wannan addu'a da wannan addu'a tana da muhimmanci asali hadisi ne na al-miqdad bin al-aswad radiyallahu anhu hadisin iya wurin imamu muslim rahmatullahi alai hadisi na 2055 cewa al Cewa bin al-aswad radiyallahu an shi da wasu sahabbai guda biyu sun zama nawa kenan su uku suna jin yunwa sai suka fito suna yawo a cikin gari cewa Allahumma at'im man amani. ya Allah ka ciyar da duk wanda ya ciyar da ni ko yake niyan ya ciyar da ni don a lokacin ba a ba su abincin ba ke sa malamai da ke sharhan hadisin da yawa sukan ce man a ta'amani ai man a da ayyuka imani wanda ya niyyar ya ciyar da ni waski Allah ka shayar da man wa kenan saƙani wanda ya shayar da ni Allahumma at'im man ta'amani waski man saqani Allah ka ciyar da wanda yake niyyar ciyar da ni ko yake ciyar da ni ka kuma shayar da wanda yake niyyar shayar da ne ko ya shayar da ne wannan addu'a ko tayin abinci aka yi sai ka yi ta suna wannan addu'a a lokacin su sahabbai da dama suna niyyar taimaka musu amma a halin kunci ba su da abinci su ma don a farkon musulunci sun sha wahala daga baya ne Allah ta'ala ya wadata su a daidai wannan lokacin suka gamu da fiyayyen halitta sai ce su biyo shi suka biyo shi ya je samo nono ya ba su nono suka sha bayan sun sha suka maimaita wannan addu'a a ati man ta’amani waske man saƙani. wannan kana iya yinta a babin kaman kana indirect bara kaman bara ne amma indirectly saboda musulunci ya karantar da mu duk abin da ke kaskantar da darajar ɗan adam ko kamalarsa ba a cika so ba ce sa za ka ga a wurare uku ne idan bukata ta tsananta a musulunci aka amince mutum ya yi bara a wurare uku ne na tsanani in ba haka ba to haƙuri da kamewa shi ya fi dacewa babu dalilin yin bara don ka biya kujerar hajji babu dalilin bara don zuwa umura babu dalilin bara kawai don kana so ka canja mota babu dalilin bara don kana so ka canja gida da kake zaune babu dalilin bara don kana so ka yi sabin ɗinki ba a bara a kai bukata ta tsanani kamar ta yunwa tana halartar a yi bara bashi ya yi katutu a kan mutum bashin da ya zama dole yana iya sa a yi bara jinya ta tsananta abu ya fi ƙarfin mutum yana iya sa ya yi kuɗin makaranta ba zai iya biya ba ya yi duk ƙoƙari na sana'a ya biya Allah bai kawo hanyar da zai samu ba ana iya yi kuɗin magani ana iya yi waɗannan irin dalilai sukan iya sa bukata ta tsananta ban ba haka ba ana so mu zama mutane masu kamewa saboda idan Allah ya sa abu rabonka ne ko fa baka roƙa ba zai zo shi ba wai roƙan ne ke baka ba shi abin da Allah ya sa rabon mutum ne ko bai roƙa ba zai zo ko bai roƙi wani mutum ba in ya roƙi Allah Allah ta'ala zai ba shi shi sa ba haushi ya wai rabon ba ya hawa sama ko ya hau zai mai zai sauko ni kuma na ƙara cewa in bai sauko ba sai Allah ya kaddara kwaɗon ya hau sama ya same shi ai ko bai sauko ba ai kana iya hawa kan masallacin da kaga kwaɗo ba sama ba ne? to ko bai sauko ba to kwaɗan Allah sai ya masa damar da zai hau sama kuma ya samu rabon nasa Kaman ai rabon jemage ne baya faduwa ƙasa in ya faɗo ƙasan sai ya haura in ku bai haura ba to Allah zai kaddara jemagen ya zo ƙasa ya ɗauka. shi yasa sahabbai suna da kamewa sai a halin da ya zama dole irin wannan na yunwa in halin yunwa ne bil hakika yana da kyau a yi mutum yana iya tambaya da Allah akwai abinci a taimaka min na neme aiki da zan ko na karfi ko na je kasuwa ban samu ba ko ba a biya mu albashi ba mutum ya halatta ya tambaya kuma wannan yasa ya zama wajibi ga wanda suke da mawadata suke da rufin asiri a cikin mu kowa ya duba jama'ar da ya fi su wadata me zai taimaka musu da shi a yanzu na abinci mutane da yawa abincin ake nema dole ne ta kama dole yunwa suke ji babu dalili kana da hali ba za ka taimaka na kusa da kai ba dan shinkafa idan ka saya buhu biyu buhu biyar buhu goma buhu ɗari dubu ɗaya gwargwadon wadatarka mutane da dama wannan zai zama sanadiyar kwanciyar hankalinsu musamman ga azumi na zuwa mu faddala ciyar da mutane kayi niyya za ka biya wasu aikin haji ko mutum biyu ko uku ko umura mutum biyar a rage adadinsu mutum ɗaya ko biyu ukun a ɗauki kuɗin a sai abinci a ba mutane su ci azumi yana da muhimmanci ba sai mutum ya roƙa ba mu daina ƙin taimaka wa mabukata har sai tilasta sa sun roƙe mu kaza kana tare da mutum ka yi studying psychology nasa in akwai bukata ka gane oke da Allah ba wani dubu ashirin wani dubu hamsin wani dubu ɗari wani kaza gwargwadon abin da kaga za ka iya yi ba sai shi ya faɗa ba kai ka yi studying psychology in ba ka da hali ka masa addu'a Allah ya buɗa masa sahabbai suna da wannan kamewa shi sa wannan fa Allahumma ati imman tsamani ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni kaman roƙo suke a ba su ce Allah Allah ya ba ku mu samu ba a'a sai su yi wata addu'a ya Allah duk wanda ya ba mu abinci Allah ka ba shi duk wanda ya shayar da mu Allah ta'ala ya shayar da shi Kama yadda Qur'ani ya bayyana su lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yasabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wama tafalu min khairin wama tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim kaga la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane duk kankantan abu kama yadda yake a baqara ko aya ta 200 zai zama da 73 kenan ai so kaga sahabbai haka suke so mu koyi dabi'ar taimako ba sai an roka ba shi yasa kaga anan hikima ce kuma ko zaka roƙon sai kai magana ta hikima ya Allah ta'ala duk wanda ya ciyar da mu Allah ta'ala ka ciyar da shi wanda ya shayar da mu Allah ka shayar da shi <laughs> na fita a masallacin juma'a ran nan anan na yi juma'a ina zan da sai wasu maroka suka biyo ni sai dai malam amana kaza kaza za su fara wake sai dai yace wannan fa malam ne ba a roko sai juya sai taran a jikin mota sai yace malam kun ce mana irin wannan roko haramun ne yace haka ne sai yace to kuma kun karantar da mu rowa haramun ne nace eh haka ne ku kun gaya mana roko haramun ne eh haka ne rowa ma haramun ne nace haka ne sai yace to malam sai hukunci <laughs> gaga ai akwai hikima a ciki ko mu ba mu roƙa ba roƙo haramun ne amma rowa kuma ita ma menene haramun ne dole na juya na ce ina Muhammad ina injiniya Ibrahim da Allah ka gansu ba shikenan ba misali nake bayarwa ai tunatarwa yace sauran maroƙa da su kada su yi ai roƙo haramun ne malam ya karantar da mu nace Allah ya saka da alheri yace kuma malam ya kara koya mana rowa ma haramun ne nace haka ne to <laughs> Allah shi samu wanye lafiya babi na saba'in da uku addu'a'u iza aftara inda ahali baitin addu'a ga wanda ya buɗe baki a wani gida kamar kayi azumin farilla ko na nafila wasu mutane suka baka abinci kaci ko ka sha insha Allah sai ka musu wannan addu'a ɗin bismillah ik faƙara ikra ya ustaz وأكل

وصلت عليكم الملائكة وصلت عليكم الملائكة Addu'a idan afsara inda ahali baitin, addu'a da mutum yake idan ya yi buɗe baki a wajen wani gida, ko a gida ne, ko ofishin wani ne, ko a masallaci ne, yadda ake tsara iftar haka. Mafhum? Tayyib sai mutum ya ce, afsara inda kuma sa'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykumul malaika sai kai addu'a wa waɗannan ababe ka roki ababe manya-manya guda uku daga wurin Allah ga wanda ya baka abincin wannan hadisi asali hadisi ne na Anas bin Malik radiyallahu anhu iya wurin imamu Abu Dawud da rahmatullahi alai zai zama hadisi na 3854 cewa idza aftara Idan aftara nabiyu inda ahli baitin ya yaqul idan manzon Allah ya ci abinci a wajen ma'abota wani gida suka bashi yayi buɗa baki yana musu wannan addu'a ga waɗanda suka ba bada abincin addu'ar gaba uku na nace take da shi addu'an farko da kake wanda ya baka abinci shine aftara inda kuma sa'imun masu azumi sun yi buɗa baki a wurinku wannan khabar ne labari ne amma asalinsa ma'ana ne na addu'a shine lalle kun ciyar da masu azumi ya Allah duk falala da lada da kake ba wanda ya da mai azumi ka ba wa ma'abota wannan gida na biyu wa akala kumul abrar ai al abrar in ka kula akala an kira fi'ili sai maf'ulun bihi sai fa'ila maimakon ya zama wa akala al abrar ta'amakum sai aka ce wa akala wa akala ta'amakumul abrar sai aka yi taqdimin maf'ul ala fa'il bi ma'ana shine mutane masu nagarta bayan Allah sun yi buɗe baki a wurinku wannan shi ne gaba na biyu Shi ne a nan wurin ma'anarsa shi ne ya Allah ladan da kake bayarwa ga wanda ya ciyar da abinci ka basu na uku wa sallat alaikumul mala'ika muna addu'a Allah ya sa mala'iku su muku me su muku salati su muku addu'a ana iya wa ɗan adam salati addu'a ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وانا ذي ذمونا سورة كننكو بقر آية نواه ɗari Allah ya maka albarka haka ne wannan su ne ayoyi guda kaga ula'ika alaikin salawatun salawatun akwai tsira tsira da aminci ga mutane masu haƙuri bayan Allah na kware da haka wannan addu'a ita ake yi ga wanda ya ciyar da kai abinci kai buɗa baki Allah ta'ala ya ba mu ikon ciyarwa don mu samu wannan lada babi na saba'in da hudu du'a'u sa'in. idza hadara at'amu wa lam yufṭir addu'ar mai azumi idan abinci yazo gare shi alhali kuma yana azumin farilla ko nafila da yake gagare ci gaba da azuminsa na nafila ba sai ya karya ba in ka zo wajen wani ziyara ranar litinin misali ko a kasuwa ne ko a gidansa ne ko a wurin sana'arsa ne sai maka tayin abinci da rana kuma kai kana azumin nafila idan har ya zama in baka ci abincin ba ba zai kosin kowace matsala ba a magana mafi inganci ka bashi hakuri ka masa wannan addu'a ka ci gaba da azumin ka idan kuma rashin cin abincin akwai matsala ko wani abinci ne mai falala kamar na walima to anan ya halatta ka ajiye azumin nafilan sai ka ci abincin so idan ba za ka ajiye ba to sai ka masa wannan addu'a da zamu karanta a wannan babi addu'a ta 185 a hisnul muslim faqara إذا رجع أحدكم فليجب فإن كان قائما فليصلي وإن كان مقدرا وإن كان مقدرا فليقرأ ومع فليصلي أي فليدع إذا دعي أحدكم فليجب دعي أحدكم فليجب فإن كان قائما فليصلي فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم فليصلي فليدع إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم wannan hadisi riwaya ne na imamu abu huraira radiyallahu anhu abdurrahman bin sakhar kenan ko iya cikin sahih muslim hadisi ne na 1400 1341 hadisi na 1431 1431 haka na'am hadisi na 1431 haka ne idza du'iya ahadukum idan aka gayyaci dayanku zuwa ga abincin walima ko wata hafla na abu da yake mai asali ko wata biyafa? falyujib sai ya amsa idan abu ne da yake ba na sabon Allah ba kuma ya zama sa akwai alkhairi mafhum fa in kana sa'iman idan ya kasance shi mai azumi ne falyusalli fasara biyu fasaran farko suka ce in a wurin akwai wurin sallah sai ya tafi ya nafila raka'a biyu na nafila sai yawan ma'abota gayyatar addu'a wannan shi ne fassara na kaɗan daga cikin malamai jumhur na malamai kuma suka ce falyusalli ai ma'anansa falyad'u kamar da aka fassara a ƙarshe falyad'u ne ya musu addu'a ba sai yayi nafila ba saboda kalmar asfala ma'anarta a harshen larabci lughatan ne addu'a tana iya zuwa da wannan ma'ana a Kur'ani. wa zai bani misali hmm? ba na jinka خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم كذا وانا مثالي لي زي ما cikin suratul tauba ko aya ta 103 kenan zai zama dan haka Allah ta lake cewa wa manzo Allah in zai karbi zakka khudh min amwalihim sadaqatan ka karba daga cikin dukiyoyin wata sadaka ta zakka tutahhiruhum ka tsarkake su ka musu taskiya sai yace wa salli alaikim ai wa salli shine wad'u alaikim kai addu'a ta alheri akan su wad'u lahum kenan shine sai ka musu addu'a mafhum tayyib don haka abinda wannan ke nufi shine falyusalli jumhur suka ce shine sai kai addu'a amma ka tayi Allahumma in man at'amani wasqi man sagani in kai wannan addu'a yayi mafhum tayyib wa in kana muftiran in kuma ya zama ba mai azumi ba ne fal ya ta'am to a wurin kuma shi ne sai ya goge wuyansa ko in ji gayu suka ce a goge wuya eh, a wurin sai ya ci abinci ya ƙoshi kuma ba baci ba ne ba bai zama manta raka baci suddan ba ko eh, wannan mun yi ta karanta wannan a tsangaya ko ka ƙoshi wasu a ce sai ka ci abinci wai manta raka baci suddan ba kuwa jahilin au majnunun duk wanda ya bar abincin banza haka kawai wai wai shi ne fasarar abin in ka bar banza haka kawai to ka zama jahili ko mahaukaci kuma ko ka ƙoshi sai ka ɗan ƙara <laughs> Allah ka rufa mana asiri eh, a ka'idar suna in za a ci abinci ana raba ciki gida uku ne kashi ɗaya cikin uku na abinci ɗaya cikin uku na ruwa ɗaya cikin uku na numfashi kar ka bari ka ƙoshi ya zama numfashi ma da ƙyar kake wannan ba ƙoshin mutumin ƙwarai ba ne a rika dan sararawa duk da dai yanzu an shiga cikin halin yunwa wani ya fana bai ci ba to kaga maybe in kaga yana wuce gona da iri sai ka kawar da kanka insha Allah Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ya kosar da kowa da halal babi na 75 ma ya as-sa'imu idza sabbahu ahadun da mai azumi zai faɗa idan wani ya zage shi ya masa ashar ya masa bakar magana idan wani ya zage ka ko ya aibata ka ko ya maka bakar magana sai ka bashi ansa da cewa wannan hadisi da zamu karanta bismillah arhamu inni inni inni sa'imun inni sa'imun wannan hadisi shi ma riwaya ne na Abdurrahman bin Sakhar wato Abu Huraira radiyallahu anhu yana kuma cikin aljami sahi sahi na imamul bukhari rahmatullahi alai a hadisi na 1894 hadisin ya da tsawo manzon Allah sun san cikin hadisin ce yake idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq idan ya zama ranar azumin ɗaya daga cikin ku ne farilla ko fila, to kada mutum ya kuskure je na arrafasu ko alfusku dukkan wata yashashiyar magana ko fasikanci ko batsa ko abin da bai dace ba kada mutum ya aikata in ji fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in sabbahu ahadun aw qatala idan wani ya zage shi ko ya yake ka ko ya neme ka da fada sai ka ce basa inni sa'imun inni sa'imun ni mai azumi ne ni mai azumi ne kana bashi shi ansa ne mai zafi amma kuma da ruwan sanyi Shi ne in shi ma yana azumin a ya ishe shi darasi sai ce maka kai ni ba na azumi ne sai ka ce a ni dai in nisa, imun in nisa imun ni dai mai azumi ne ni dai mai azumi ne haka musulmi na kwarai yake ka zagi ba ɗabi'a ba ce ka rika zama mai zagi ko babu azumi babu dalilin zagi amma inda azumi to munin zagin ya fi muni shi babu dalili in wani zaye ka ta kawar da kanka ya ma ƙarya in kana da ikon haƙuri ka yi haƙuri ya cutar da kai iyaka in kai haƙurin akwai ran da zai cutar da wani ɗan duniya shi ko ba zai iya haƙurin ba kana zaunan ka sai kaga kuma duniyan ɗan duniyan ya sa shi a gaba amma kai ka yi haƙuri kai ba ka yi komai ba shi yasa duk wanda ya taɓa bawan Allah na kwarai to Allah baya barin sa wata sa samu wani shedani ɗan duniya shi ma yana masa cewa in shi ɗin shedan ne to wannan ya fi shedanci shi yasa duk yadda mutum yayi in kai hakuri akwai ranar da kuma za ka ga duniyar ta kare a kansa shi yasa magabata ke cewa fa innal ladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jiddan fa in akalu lahmi wa fartu luhumakum wa in hadamu majdi banaitu lahum majda ولا أحمل الهكد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الهكد ka zama mai yafiya da kawar da kai ba ko bai ake ba da amsa ba amma shi in an taɓa bawan Allah na ƙware Allah baya bari duk inda aka taɓa bayin Allah na ƙware ko ba daɗe ko ba jima Allah yana ka musu sunna ce ta Allah ko su ba su yi ba Allah ba zai bari ba za ka yi taɓa wani ɗan duniya Allah ya rabu da kai amma ko ɗan duniya fa in zalunta sakai kuma ya addu'a duk duniyancinsa Allah zai amsa masa wata watan mazulum ne ai addu'ar wanda aka zalunta fa ita ga yawa jini na wuce ne idan wanda aka zalunta ɗan kalara ne dan tasha ne dan banga ne wallahi in yi aka zalunce shi ce ya Allah ka saka mun Allah zai saka masa in dai zalunta sa aka yi shi wanda aka zalunta addu'a sa Allah baya mai da ita sunna kuma ta tabbatar ko da shaydani ne to shaydanin akan sa zai kare wa in kana fajiran fa hujuruhu ala nafsihi shi yasa su bayan Allah na kware duk inda kake tare da su a makaranta ne a wurin sana'a ne a kaza ne karkar ba haƙƙin bayan Allah na kware in ka taba haƙƙi yayi wato Allah baya bari suna da wannan sai Allah ya kawo wani shi'umi kuma sai ya ce shi ba zai bari ba Allah shi ta'ala shi sa mu wanye lafiya babi na 76 addu'a'u inda ru'yati bakurati tam addu'a da ake a lokacin da aka ga farkon fitowan amfanin gona bakuratis samar kenan a nan lokacin fitowar ƴaƴan itatuwa idan ya zama tsirrai suna fitowa a gona kana wucewa sai kaga gona ta fara tsirowa ba sai ta fa 'ya'ya kadai ba a'a tun daga shuka din idan shukan ya tsiro ana yi idan kuma kaga ta fara yin yabanya tana yin goyo ana iya yin addu'ar duka da lokacin fitan tsira da lokacin da take yin goyo waɗannan lokuta ana yin wannan addu'a don gona ta yi albarka in gonarka ne gonar wani ka ziyarta wucewa kake a bakin hanya a mashin ko a keke ko a mota kaga gonar mutane sai ka musu wannan addu'a mai albarka in Allahu addu'o'i kamar guda hudu a ciki idan Allah ya amsa sai ka ga gonar tasu ta yi albarka sai amfanin gonan ya yi albarka albarka ya yawa na farko kuma na biyu in an ci abincin sai ya albarka ai yanzu ba wai abincin ne yake karanci kare ba fa albarkar ma ta yi karanci magabatanmu suna rayuwa akan abinci sau biyu alghada wal ashi mu yanzu a nan yawanci sai an ci abinci sau uku ba kowa yake hakura da biyu ba in yana da hali sai ya ci sau uku akwai kasar da naje a nan afirka na samu sau biyar ake cin abinci wallahi sau biyar muka yi asuba muka da ba zade ba a kawo ce abinci aka taba in taba na koma dan karanta qur'ani ne wasu abubuwa na dan kwanta tun sai aka dace wajen karfe 9 da yankancin menene abinci nace nan ne aka ce na na karyawa nace wancan fa aka ce a wancan wai na wayan gari ne nace yayi daidai da rana aka kawo na rana nace can wajen yamma aka zo da wani nace a wannan kuma shi na menene aka ce shi ne yamma ne daban da rana aka ce eh nace daidai kenan suka ci abinci bayan isha mun shiga daki na tura kofa aka zo aka taba aka abincin ce wannan shi ko me aka ce na dare ne na tito ne sau biyar wadannan kaga ai matan sun hadu da aiki ko administration din kicin kada ya aishi mace eh su sau biyar suke yi abinci uku mai nauyi guda biyu kuma yawanci marasa nauyi amma abincin ne za a kawo shi Eh, duniya ta ɗaure musu gindi tabbas <laughs> Allah dai shi samu wanye lafiya insha Allah ta'ala don haka wannan addu'a ita ake wa gonar da take tsara ko kuma gonar da 'ya'yan itatuwa suke fitowa a ciki suke goyo kamar goyo na masara ko abin da ya kama da wannan ikra Allahumma barik lana fi wa barik lana fi madinatina وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في ثمرنا اللهم بارك لنا في ثمرنا اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في سائنا wannan hadisi asalinsa riwaya ne na Abdurrahman bin Sakhr wato Abu Huraira radiyallahu an iya wurin Imam Muslim a hadisi na dubu ɗaya da saba'in uku. manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya wuce gona ya ga amfanin gona yana tsira ko yana yin yabanya ko abin da ya kama da haka sai wannan addu'a mai gaba kaman guda hudu na farko Allahumma barik lana fi samarina ya Allah ka yi albarka a cikin waɗannan ‘ya'yan itatuwan namu shi fa a rayuwa duk abin da ake nema ba wai samunsa ne daga an samu an tsira ba sai wanda yake mai albarka ake tsira kudi yana iya kai wani aljanna yana iya kai wani wuta ilimi yana iya kai wani aljanna ya kai wani wuta mulki na iya kai wani aljanna ya kai wani wuta aure na iya kai wani aljanna ya kai wani wuta haihuwa na iya kai wani aljanna ya kai wani wuta talauci na iya kai wani aljanna ya kai wani wuta lafiya tana kai wani aljanna ta kai wani wuta menene bambancin su duk masu zuwa aljannan nan mai albarkan Allah ya ba su masu zuwa wutan nan kuma mara albarkan suka samu shi yasa fa duk abin da muke nema albarkar nan fa ita ce muhimmiya babu abin da ya kai albarka in Allah ya baka mai albarka wani lokaci sai ga abin ba mai yawa ba ne amma hankalinka yana kwance wani Allah sai ba shi ni'imar a duniya mai yawa sai kwashi albarkar sai ga babu abin sha'awa tare da shi babu abin sha'awa so duk abun da muke roƙo mu rika gane fa me albarka shine wanda bai da albarka fa bala'i ne ƴaƴa mu roƙi masu albarka haihuwa mai albarka iyalai masu albarka sana'a mai albarka aiki mai albarka dukiya mai albarka lafiya mai albarka ilimin addini mai albarka ilimin duniya mai albarka marasa albarka bala'i ne shi sa sai ce Allah ka sanya albarka a cikin waɗannan 'ya'yan itatuwan namu sannan wa barik lana fi madinatina shi ma garinmu nan Allah ka sanya masa albarka ba albarkan addu'ar annabi Ibrahim bane maka ta albarka madina ba albarkan annabi Musa sun ta ƙara albarka sannan ba albarka ta annabawan Allah ba ne a shekaru na baya hatta masjidul aqsa ƙasa ta falastin ta yi albarka subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu muka yi albarka a kewayen masallaci din linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir ayar farko a cikin isra kaga ba misalci me masjid al-aqsa alladhi barakna haula muka yi albarka a kewayen masallacin so shi kansa gari akwai gari mai albarka wallahi akwai garuruwan da suke da karancin albarka gari mai albarka za ka ga alamar mutanen garin suna da son addini suna da aiki da addini mutanen garin suna da ɗabi'u na ƙwarai na haƙuri na girmama baƙo na mutunta mutane suna da tawakkali ga Allah Abubuwa da dama suna nan shi yasa gari shi kansan aka masa addu'a ya zama mai albarka ya fi daɗin zama gari nawa za ka je wani lokaci ka je ma garin ya zama gaba ɗaya kullum ka je jinya kake fama da ita ai kai ka san gari ba iri ɗaya ba ne akwai in ka je wani garin ka fita ka je wani kai ka san su biyun nan ba iri ɗaya ba ne ba ni son ba da misalan wasu wurare da nake ga sun fi wasu albarka a najeriya kada je in taɓo wani a wurin nan mm, a yi haƙuri ina da misalai amma gare a yi waiwa sirrufi ma yi sarrufihi kamar yadda malam mai kawa'idi ya fada a ɗan sirri a wurin da ake sirrantawa akwai garuruwan da za ka ga suna da albarka na'am akwai makarantun da suke da albarka yanzu misali zan iya bayarwa mun tashi muna matasa mafiya yawanmu karatun boko suke government science secondary school gombe amma sai ka shiga aji a makarantar boko sai ka samu a cikin ɗalibai hamsin talatin sun haddace ƙwar'ani a makarantar boko in ka ɗauki set na ustazai da aka yi da aka tashi zangonmu zangon da ke gaba da mu da wanda suka biyo bayanmu da yawa zai wahala ka ga ka ga matasa da suka tashi a makarantar boko sun haddace ƙwar'ani ba wannan kawai misali nake bayarwa za ka ga 'yan boko ne amma sun haddace ƙwar'ani akwai misali da a cikin tun da zan yi faɗan mutum ɗari da na san wanda suka tashi gaba ga mu kaɗan da set ɗinmu da wanda suka biyo bayan mu kamar set hudu ko biyar ko shida wanda dukkanin su ga sun haddace ƙwarari wannan misali na baya akwai wurare da dama haka ne ai albarka misali da muka samu irin na kanin borno ya yi tasiri wajen haddace ƙwarari misali da ke bayarwa da daga an ce maka ya haddace ƙwarari ya sai ce ya je gaba haddar kama in baka je gabar ba ana gaba ta zauna ba ina ne gabar borno kuma ba borno nan garin borno yanzu shine masauki mai duguri na karshe Dan dawon borno wajen wajen a rawun 1918 ne ai daula ta yi ta yawo ta zauna wajen bangaren sudan bangaren nijar bangaren chadi ta zauna wajen gazar ta dawo kukawa ta koma can gamboru waɗannan wuraren duka ta zazzauna kafin ta da inda take wannan kawai misalai na bayar kada akwai garuruwan da an shaide su suna da kuma son sunna in an ce manzon Allah ya yi to magana ta kare a wurin su misalai nake bayarwa akwai garuruwan da kuma ko karantar da addini zaka ya fi wahala saboda ba iya karban gaskiya misali akwai wurin da in ka je ko kasuwa ne tafi albarka yanzu misali duk wanda ya tashi kasuwa ya kasuwa arewa sai ka ji ko ya zauna a Kano ko yana zuwa Kano sayan kaya ko yana abin da ya kama da haka akwai local government da da suka tashi shekaru da dama local government ne amma albarkar kasuwa sai shiga sun fi jihohi da yawa albarka irin mubi a adamawa yanzu irin gombe tun tana cikin jihar bauchi irin gusau tun tana cikin tun tana ma karkashin sokoto irin potoskum tun ma tana cikin borno kafin ta da cikin yobe sai ga garuruwa ne amma Allah ya albarkace su su kuma da kasuwanci wanda za ga kasuwar suka yi irin garin funtuwa tun a da irin waɗannan misalai ne so kowane gari kaji sai ga akwai abin da ya fita da ya ɗan yi fice da shi na wani albarka da Allah ya masa waɗannan misalai ne kuma mai iya yiwa ne ka ga kowane gari ka ɗauka akwai nau'in alherin da yake da shi daga cikin wuraren da na san nayi rayuwa a Najeriya in ka je garin Bauchi akwai gaggawan karban sunna in ka karantar da ita akwai karancin tsangwama wajen karantar da sunna yana cikin da fi ko ina karanci zaka karanta hadisai yi bayani ba za ka ga tashin hankali da yawa ba har wanda ya saba maka wani lokaci sai dai ka yi rikici da shi akan lafazi amma ba dan gaskiyar da kai ka fada ba misali da ke bayarwa wasu garuruwa in ka je sai ga karantarwa ya fi wahala jajircewa gaskiya ya fi wahala amma kuma ka duba wani janibi zai gashi kuma yana da alkhairi da kaza irin nasa so waɗannan misalai ne idan ka ɗauka in ka je birnin shehu akwai irin alkhairinsu min babil misal in ka je zariya da gari ne na karatun takaddu in kana son ka san fiƙo ko ka san luga gari ne da Allah ya masa albarka waɗannan misalai ne kadai wanda ban ba da misali da garinsa ba kuma albarka ta ku Allah ya ƙara muku albarka din ko aramma a wuce ko sai an kawo garinka ustaz ya ce ai riga na kawo tun da na ba da shi kenan ba ba matsala yanzu ko to shi kenan ni da arama tun da mu biyu a nan ba matsala to na kun na san za a yafe mun ko wa barik lana fi sa'ina Allah ka sanya mana albarka a cikin sa'in mu sa'i mun san shi shine wanda yake kaman cikin hannu biyu a hade na mutum wanda yake mai matsakaicin hannu da aka share kan guda hudu wa barik lana fi muddina Allah ka sanya albarka a muddinmu muddu kuma guda hudu shi yake bada sa'i guda daya so da nan duka fiyayyen halitta ce sai kai addu'a so addu'a tana da tasiri fa wajen albarkan gari addu'a tana da tasiri wajen me wajen albarka wata zuriyar sai ga Allah ya mata albarka me dalili ko tana da mahaddata qur'ani ko malamai wallahi me yi ba albarka ne na wani kakan kakan kakan su yayi Allah ya albarkaci zuriyar ta su so ita rayuwa haka take duk inda kaga wata zuriya da albarka me yi wa addu'a ce wani Allah yayi Allah ta'ala ya karba kuma mu fa yanzu mun kai matakin da akwai wanda suke ga wai ita addu'a ma yanzu kasawa ne a cikin ƴan uwanmu mu ƴan boko kan na cire kaina a ce ni ma dan boko ne eh ba musu dan boko ne amma kuma ɗan islamiyya ne a gyarko eh duka biyu ne aiko ba ɗaya bane yan uwanmu uwanmu ɗan boko a wanda ko matsala ake kace ayi addu'a haba addu'a always addu'a shi yana ga wai an riga an wuce addu'a duk girman matsala babu wata matsalar da wai aka wuce addu'a a kanta babu laifi a ce addu'a a wajibi ne a haɗa ta da aiki to yayi amma wai a ce wai an wuce addu'a to wallahi babu wannan zamani don duk kankantar matsala in Allah ya mere ta babbar matsala to mun shiga uku yanzu dai ka ɗauka kawai oxygen da muke sheka iska ga ta nan bulus jita na ɗiba ba wani biyan kudin bil na wuta ba komai ko kudin oxygen sai ka sheka yadda kake so ita kadai yadda ake ɗauke wutar lantarki a ɗauke ta na minti 60 ya za a zama me wannan wanda bai wannan tunani shi tunani wai addu'a ba ta maganin komai ko akan matsalan kasa an kace addu'a aba addu'a we have been praying a'a in so, so what in kana addu'a sai kuma a daina yin ta babu laifi wajibi ne ma duk inda muke addu'a inda ya zama a aiki to mu gwama da aiki tukuru amma kuma babu zamanin da addu'a ba ta da muhimmanci manzo Allah san sai yake fa ma min shay'in akramu ala Allah min addu'a wannan hadisin fa iya da ƙarfi ma min shay'in akrabu ala Allah min ad hadisin iya cikin sahihul jami hadisi na 2268 manzo Allah yace babu wani abun da ke da daraja yake da girma yake da matsayi a wurin Allah kaman addu'a babu shi to babban abu a wurin Allah sai kace addu'a so mu rika hada addu'a da aiki su bi su rika tafiya akan duk kankantan abu muna roƙon taimakon Allah akan iyalanka sai Allah ya taimake ka ba ka ba sai ta ishe ka kuma Allah ya sa maka tsabar jaraban kaunarta kuma ta yi ta gallaza maka aya mai zafi a hannunka ko babu yadda ka iya Allah shi samu wanye lafiya du'aul otas addu'a da ake yi ga wanda yayi atishawa yayi sneezing ko kisha to ana masa addu'a misali na baku ba atishawar ne ba ku yawwa bismillah ustaz idza ra'a فَيَوْمَ يَحْكُمُ اللَّهُ وَيَوْمَ يَوْمَ أَوْ طَرَفُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَيَوْمَ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَكُمْ إِذَا أَمَرَ أَحَدُكُمْ فَيَوْمَ يَحْكُمُ اللَّهُ حقق أحدكم فليقل الحمد لله وليقل الله غفور رحيم يرحمك الله يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم idza atasa hadukun idan ɗayan ku yi atishawa Fal ya falyaqul ya ce alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah alhamdu ba kawai godiya ga Allah ba a'a yabo da godiya biyu ne yabo da godiya sun tabbata ga Allah mu daina fasara ta kawai godiya ta tabbata ga Allah sai dai yabo da godiya sun tabbata ga Allah wal yaqul lahu akhuhu sai abokinsa ya ce au sahibu ko sahibinsa wannan shakkun ne min rawi ko kwanto ne daga mai ruwaito hadisi don amma kowanne aka dauka yana fitar da ba'ana. sai ya ce yarhamukallah Allah ta'ala ya maka rahama fa idza qala lahu kalla in yace masa Allah ya maka rahama shi mai sneezing ɗin mai atishawar sai ba da amsa da cewa ya hadikumullahu wa yusliku balakum Allah ya shirye ku sannan kuma ya kyautata sha'aninku wannan hadisin shi ma riwaya ne na abu huraira radiyallahu kusan dukkan hadisai kudu na ƙarshen nan duka na abu huraira ne rawiyatul islam kenan abdurrahman bin sakhar kuma iya cikin aljami a sahi na imam al-bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 6224 zaka hadisi ne da yake ingantacce zaka in misali kai a cewa sai ka ce alhamdulillah sahibinka sai ce me yarhamukallah kai sai ka ce yahdikumullah wa yuslihu balakum wannan shi yafi tabbata a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babi na 78 ma yuqalu lil kafir idza atasa fa hamidallah abunda ake gaya wa dukkan wani mutum wanda yake ba musulmi ba kowanne ne idan ya yi atishawa kuma sai ya gode wa Allah idan wanda ba musulman bai atishawa sai ya gode wa Allah saboda zama na makwafta yana iya sa abokanan zamanmu da ba musulun ba su rika koyi da ɗabi'u na musulunci wani sai saboda sabo da kewa tare sai atishawa yana yana tare da kai sai ce alhamdulillah kai kuma wace amsa za ka bashi na'am يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم wannan hadisi riwaya ne na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu mai asalin sunansa Abu Musa al-Ash'ari ai Abu Musa al-Kunya ne Abdullah ibn Qais sunansa abdullahi ibn qais shine asalin sunansa hadisin sheikh muhammad nasir mola ya yi ta hakikin sa a hadisi a cikin sahihul sahihu tirmidhi hadisi na 354 cewa idan ya maka atishawa kawai sai ka bashi amsa da cewa ya hadikumullah Allah ta'ala ya shiryar da ku wa yuslihu balakum ya kuma kyautata sha'aninku anan ita ce amsar da kake bashi mafhum bai da haka in yarda ce alhamdulillah kai kai tsaye sai ka ce ya hadikumullah wa yuslihu balahu kaga ita ce amsa ta biyu da musulmi yake bayarwa idan ya atishawa aka ce masa yarhamukallah wannan ya halatta a sunna idan yayi wannan a masa addu'a akwai al'amura da musulunci ya halatta. har ga wanda ba musulmi ba idan yayi kana iya masa daga cikin abubuwa da muke kyamata shine wanda ba musulmi ba sai zai ce maka assalamu alaikum sallama lafiyayya me za ka ce masa a magana mafi ingancin ya ce maka assalamu alaikum lafiya salama ya halatta ka ce masa wa alaikumus salam wanda ya ce ka ce wa alaikum inda ya ce assamu alaikum ne dutse akan ko mutu akan ku sai ka ce wa alaikum amma in ya ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku ya halatta ku ce masa kuma amincin Allah ya tabbata a kanku ya halatta akwai kujoji da yawa sai dai ba akan matsalar nake magana ba amma min babin misal ka dauki ko zadul ma'afi hadi khairul ibad da ibnul qayyim mujalladi na biyu idan ka duba shafi na 400 da 25 zuwa na 400 da 26 har ma da 27 yayi magana mai tsawo a fahimtar sa shi kama ce masa wa alaikumus salam din wajibi ne a fahimtarsa sannan jumhur na malamai sun fi tafiya akan wajibcin ce masa wa salam ai amsawa ne kawai amincin Allah ya tabbata a kanku kai ma sai ka ce kuma amincin Allah ya tabbata a kanku musulunci ya hana musulmi da da ba musulmi su zauna lafiya ba inda ya hana ma ai musulunci ya ce waɗanda suke ba musulmi ba in sun kyautata muku kuma ku yi ne ku kyautata musu ku zauna lafiya ai la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin wala sura kenan mumtahana ayata nawa zai zama ayata takwas ko don haka kaga la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku ba ga waɗanda ba su yake ku a cikin addini ba walam yukhrijukum min diyarikum ba su cire ku a garuruwan ku ba sai ce an tabarruhum ku kyautata musu wa tuqsitu ilaihim kuma ku yi adalci gare su Allah yana son mutane masu adalci so mutum ya ce amincin Allah ya tabbata a ka, kuma kai ba za ka ce amincin Allah ya tabbata a kansa mai laifi a ciki shi musulunci ya hana a samu al'amnu ne ai dukkan sunayen Allah da siffofin Allah duka suna tabbatar da mai aminci da zaman lafiya ne Allah fa ya ce wa kansa shi as-salam ne huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'min wani sura kenan hashir ayata nawa zai zama ta 23 dai ba da ɗaya ba kaga misali as-salam sunan Allah ne aminci shi musulunci fa assalam ne aljanna fa darus salam ne gidan aminci ne gaisuwan yan aljanna fa assalam ne haba ai shi musulunci is all about aminci is all about peace and stability babu sunan Allah ɗaya da ya kira kansa shi mai yaƙi ne ba, ba inda Allah ya kira kansa da wannan Allah bai jingina ba mafhum kuma Allah ya ce shi al-mu'min ne ka duba fa assalam kuma almu'min so da haka a ka'ida din sun ce assalamu alaikum ana gaya musu kuma ka duba cikin sahiha Sheikh Muhammad Nasir yi ta hakiki mai tsawo inda ta kawo hadisai ruddu salam alaman kana yahudiyan aw nasraniyan manzo Allah ce ku mai da sallama ga wanda suke yahuda ko nasarawa kuma qur'ani cewa ai wa idza quyitum bi tahiyatin hayyu bi ahsana minha aw ruddu haka Allah ya fada in an gaishe ku da gaisuwa ba a takaita ga musulmi ba duk wanda ya maka gaisuwa mai kyau ka masa gaisuwa mai kyau mafhum tayyib haka duk wanda ya maka gaisuwa mai kyau da lafazi mai kyau sai ka bashi amsa mai kyau da kuma gaisuwa wacce take mai mai mai kyau wannan aya wani sura kenan nisa aya ta nawa 76 ba 86 ba zai zama 86 ne ba 86 zai zama na'am so da ka ya halatta a bada amsa kuma suna ta tabbatar da haka wallahu ta'ala a'lam babi na saba'in da tara, addu'a'u lil mutazawwij addu'a da ake yi wa ango wanda ya aure ango <laughs> to da alama akwai gwagware a wurin da yawa wanda ya taba aure mai sunansa gwauro matashi da bai taba aure ba fa gwauro shi ma duka ba wani wani tuzuru duk wani dabarbaru ne a'a sunansu duka jam'insu gwagware kun ji ko ka taba aure baka taba ba mu a wurin sunanka gwauro kuma gwauro ɗin masu an ja shi Allah ya sa ba an daina tashe ana yi har yanzu ga san da har kidan goro ana yi yanzu ana yi ana kidan goro kai na ji daɗin da ba dai wani al'ada ba har ga Allah an tawo mini ina jami'a shekara ta biyu na dawo to wasu yara marasa kunya suka zo a yi tun da aka bi na ce kowa sai an masa hmm, duwani ara ma an taɓa baka kaji tsakaninka da Allah ustaz an taɓa baka kowa baka ba eh wai su suke yi kaji da bara wato shi sai shiga cikin masu yin <laughs> to inda ya halatta a yi kara'i da sai mu masa yanzu duk da ya yi aure ko za mu masa sai a mayar a ce an yi ne kafin ya yi auren ko dai a yafe masa sun ce a yafe maka amma duk wanda ya mun a da ko ya yi aure na samu gaba sai na yi na rama ƙara'i ne mm, sai a yi rama kogo <laughs> saura miji na min lokaci ya go? to sai mu tashi akan babi na saba'in da takwas kenan ko insha Allah ba sai mun yi masa shi kenan addu'ar angwaye ne so duk wani ango sai ya shirya an Allah kai mu karatu mai zuwa sai mu sai mu karanta addu'ar kuma duk wanda ya aure sai mu masa ababin qara'i inda ba a masa ba ko gwagware kuma sai mu ce addu'ar in view ko mm, amma ba motsa ba sai sun yi aure eh, amma gwagware ne duk wani gauru daga hannun sangan shi gari ɗaya ya adalci ya ɗaga shi kenan kai ba zan ma tuna asirinka ba to masu aure su daga hannu wanda yake bai da aure ya ɗaga gofa shi da Allah masu aure su daga a haka dai gwagwarar suna ta fitowa alhamdulillah a a ramma yana da shi a ramma yana da shi ai na san yana da shi eh, na san yana da shi a ran ba da shi na ce masu aure su daga hannun gani sannan bangaren nan bangaren masu aure su daga don da gane gwagwara ustaz yanzu kai ma ji ashe haba ustaz ashe ya kace Allah shi samu wanye lafiya wanda ba su da aure Allah ya ba su abokanin zama na kwarai maza da mata duk wanda ba su da shi Allah ya ba su na kwarai Allah ya ba su na kwarai Allah ya ba su na kwarai eh, waɗanda ba su da shi shari'a ta ce a ɗan yi haƙuri zuwa lokacin da Allah zai kawo insha Allah ta'ala amma kuma karka zauna kada gauro kada da mota ka ce wai Allah ne bai kawo ba ko baka nema ba kuma kana da mota kasar ɗin kayan ka wajen goma sha bakwai kuma kayanan kana cewa Allah ne bai kawo ba ba za a sai da motar a yawon rabu sai dai mota ta neman tuwo ɗin ne amma ka yi gwanka ka yi gaye ka shiga mota kuma ɗakin ka kai kake نستغفر الله نستغفر الله سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله يجزيك اياهم da malamanmu Allah ya gafarta musu اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين والله تعالى أعلم